aktualitatea johan hariko gira gure gaurko gomitekin eh, istantian, eh, beraz, soinu dei hori entzun eta istantian aipatuko ditugu bai emigranteak, baita ere Kanadarekin Europak egin duen akordioa, laborarien irabaziak eh, tipitzen ari direla horreino eta igualdean ea, eta akordiorik badenez gobernu berria e, xutik hori dugu aipatuko. Aktualitatea jogan eta aktualitatea jogatzeko gurekin ditugu mainunen inguruan eguzki urteaga soziologoa, Dominika Duruti ekonomia erakaslea, Dani Camblon beraz maixela, eta goizeta eta berna behar bada, ez telefonan dugu eta behar bada parte hartzen halko du. Istantian eta gure gomiten artean aipatuko eta jogatuko ditugun gaiak lau direla, ostion bezala, imigranten inguruan, horrela onbait hartuak izan dira, eta zertan giren eh, zeta izeneko akordioa Europa eta Kanadaren artian azkenian eh, izenpetua izan dela eh, frango gora beren ondotik eh, zer ondorio duen horrek ere nahi ginuke jakin eta emezak duela hilabete bat atera du in, estudio bat nun agertzen den laburarien irabaziak oreino apaltzen ari direla. Ego eskolegian gobernu bat eh, muntatzekotan eta zer maneretan muntatuko ote den hori ere aipatuko dugu gure gomiten artian. Gabon guzieri? Gabon. Gabon. Et, eta orduan imigranten uh, kasua delata, hor uh, eh, hartu gira, frantzian Europan, orokorki badirela, beraz, eh, gora bera frango, arrangura hainitz hasteko eta ipamen eh, izigarri, eh, ekitaldiak ere agertu dira, frantzian kalen ziren imigranteak beraz e, tokiz aldatuak izan dira, Parisen ere baziren konzentratuak eta zonbait tokitan eta polizia ere ikusi dugu tokiz eta lekuarazi dituztela, Eh, zer egiteko ote eta eh, nolako ikus moldea duten ere hemengo elkarte batzuek bada kolektibo bat mundatu hemen baionak aldian imigranten eh, sustenguz eta hortan eta horren izenean amaia fontan gurekin dugu nola hartu duzu, nola ikusi duzu e, prezeski hartuak izan diren erabaki horiek frantzian. <coughs> Lehenik, uh, azpimarratu behar da nola pasaden, eh? pasadiren operazu oiek, bai kalen eta bai parixen. Eh, egin dira berezik kalen tarrapakatkan, uh, presentzia polizia handiarekin alere, zan eh, eta egiazko konzertaziorik gabe eta hainbat elkartek uh, ez dute kozionatu, eh? nahi izan uh, portaera hori ala nola zukur katolik edo utopia zengantziz, eta bai dira beste batzu. Eran behar da ere operazio mediatiko bat izan dela guretzat, justu hauteskundeak haintzin. Uh, eh, eta ongi, eh, irakusten du horrek uh, Europa eta Frantses uh, estadoaren politika. Eh, lehenik migranten eh, eskupideak ez direla respetatuak uh, eh, eta hori azpim ramaratu nahi dugu gure kolektiboan uh, biziki lotuak dira hori eh, migrantek baitu ze eskubideak eta respetatu behar dira eta justu behar diren balintzetan uh, izan behar direla eta ez uh, askotan bezala merkantzia ala uh, bumanuak ez balire bezala Gero politika diskriminatzaile eta ez integratzaile eh, elamaiten du frantxez estadoak. Eh, da. Eh? Eta beste gauza bat ere, eh, bada hipokresia handi bat. Eh, eh, jada... da gobernuak egiten duela, hori egiten duela, arrazoin humanitarioen hori gatik. Hori da, hori da, eta hipokresia handia da, justu uh, dute arrazoin humanitarioen zat. Baina, uh, ez da hansi behar, uh, bon, ongi iruz palau hilabetez aterbetuak izanen dira, Uh, baina uh, iru hilabete edo hilau hilabete horiek pasata uh, segertatuko da zegertatuko da humanitarioa oteren jendea kanporatzea, jakinez eundik egin eh, oita mairu, oita malauek dutela errefusatu estatutoa izanen, eta bestekin zer humanitarioa otera kanporatzea jende huiek ez duten errefusatu estatutoa kukanen. Humanitarioa ote da, zando retenzionetan uh, eh, atxikitzea, humanitarioa ote da ustea karrikan papeligabe gabe anitzek uh, bukatuko duten bezala. Muruek mm. uh, eh, ez dituzte geldituko. Eh, medio guziek, edo neuri guziek polizialak eta ez dituzte geldituko. Nahi ala ez, hor dira, eta segituko dute etortzen. Hori da, beraz, uh, mil esker uh, amaia, eta istantian ere behar bada beste, beste kolaborazio bat ere galdeginen dauzut, Dominika, uh, ze pentsatzen duzu, eta estadu, frances estaduak hartu duen erabaki horietaz, horbikasu horietan, eta nolako iritzia duzu? Bai, uh, istantean uh, izan da hipokrisia handia zela, eta ene ustez, bai, zenta ez da fitxik uh, konpundu. Uh, behar da galdegin zendako uh, eh, hemen dela eta eta edo ekonomia mailan batzuendako edo eh, eh, gerladik uh, mailan eta han badida uh, soluzioak balin badidea han uh, zeit egin behar da. Gero han ez da beti posible edo erreja han zerbait egitea mm. egia erana, etortzen direlarik ea hartuak diren gaur egun hartuak diren erabakiak onakoti dira on, um, on, um, ontzat hartzen dituzia. Bon, ez da mm, negoadekin egia da ez dela diendeak eh, eh, karrikan usten al, eh, problema handiak izanen, izanen dira, baina hori da, hiru irabete bakarrik balin bada eta mm, <clears throat> gero deus bestelik balin bada, ez da luzaz idu hando. Mm ez da, luza zirauten ala. Bai, bai. Eguzki urteaga, erabaki hori ez da funtsian, azkenian berriz putzatzia, bainan eh, problema berbera izan ez, azkenian. Eta kalen, eh, kaletik atera dira, bainan, ez dut diria berriz dinen beste batzu, edo onduan. Pikat kontestualizatzen badugu, gogoratu behar da azken finean prozesu guzi hori nondik heldu den, Siriako gerra sortatu ostean, ba, milioika pertsonak, <clears throat> lau milioi terdi gutxo gara bera, e, joan ziren, e, eginez, e, Estadu Islamiarrak ba, okupatu egin zuelako e, lurraldean zati handi bat, eta kopura hondiena e, e, Turkian, Libanoan kokatua izan da, eta gero milioi bat pertsona gutxi gura bera Europar batasunera iritsi dira. Gehien txuenak joan izan dira, eta Frantziara iritsi direnak aski kopuru txikia suposatu dute. Horren hain ikusi da Europar ba, asera batean bintzat, nahiko jarrera, nahiko irikia erakutsi zuela, Euro, e, bereziki, eta Junkerrek eh, eskatu zien estadu, e, eh, Europar estaduei, ba, hainbat ba, errefusiatu hartu zitzaten, eta akordio batera iritsi ziren, eunda irurogi mila, bi urteetan, banatuak izan zitezen eh, Europa Ratasuneko herri ezberdinetan biztanleriaren arabera. Ikusi da, eunda irurogei mila horietatik oso kopuru txiki bat banatua izan dela eta eh, eh, integratua izan dela e, arrera gizartetan. Zegertatzen da, e, estatusa jasotzeko eskaera egina izan da Europar Batasuneko herria esberdinetan, oso gutiei erantzun baikorra eman momentuz, asko horren tramitean daude, eta horrek duen ondorioetariko bat, bizak beste, ba, badirela errefusiatuen pilaketak modu ilegalean, ba, e, kale bezalako zonaldeetan. Eh, kalen, goratu behar da, jadanik, Zarkozi Eh, presidente zelarik eta baita barne ministro zelarik jadenik arazo hori planteatzen zela. Ebakuazioak izan ziren urte horietan, oso evakuazio brutalak eta bortizak izan ziren, ez ziren bat antolatuak izan, eta etzen inungo ez berkokapenik eta ez eh, ba, eh, ikuspegi humanitariorik e, kasuietan, Vals Barni ministro izan zelarik ere, berak ere, ba, zuen, bere garaian, e, ba, kaledeko, eh, ba, eh, kokapena, eta kasu honetan, zazpi mila pertsona dik gora izan dira, lareun tokitik gora gunetan, berko katuak izan direnak. Zegertatzen da, alde batetik, e, errefusiatuen politika ez da malgutu, eh, frantziari dagokionez, ez dute egokitu eta ez dute kontutan izan, azken binean, ba, e, zer nolako drama humanitarioa bazen eh, Europa osoan, eh, horren ondorioz, eta emaiten den erantzuna da oso puntuala, eta ikuspegi elektoral batetik. Goratu behar da hemendik sei labetera hauteskunde presidenzialak direla, ondoren hauteskunde legislatibok dira, eta gobernu alderdiak, bai alderri sozialista, eta bai eskubiko alderdiak, Alde batetik nahi dute ikuspegi edo jarrera humanitario erakutsi, baina beste aldetik badakite Frente Nazionala ordela eta izugarrezko indarrarekin. Eta pixkat ikusten da bi indarruien erdian kokatuak direla eta ez dakitela zehazki edo ez dutela benetako brontaterik arrazo, eh, arazo honi benetako erantzun bat emaiteko. Danik amlo? Bai, eh, um, neiz eh, entzun dutan arekin, eh, nahi ekarri, Uh, uste dut, uh, eh, lehen iberdira piskat separatu mm, emigrante politikoak eta ekonomikoak. Uh, eh, Naiz denak emigrantea diren, baina arrazoiak ez dira arrazberdinak. Eh? Uh, Eguzkik duen bezala, emigrante gehienak berda jakin dira uh, gerla den hauzo berrietan. Eh? Handira milaka gehienak, miliunka. Eh? nola, Libanen eta Turkian. Eta handik gero berriz iesa iten dute biaren tokiotat. Claro, la Europa teola. Eta nik etxe bete dutena, eh, bo, da imigrante horik eh, denek ezautzen aldugu, eskolegiak ere ezaututu, eta biztan da behar dela ideki, eh, bortan, eh, ez dute etxerik, eh, han egiten badira dute, eta biztan da zerbait egin behar dela, eta behar dira lagundu eta errezaitu. Nik etxe dutena, da, eh, bai frantziak eta bai Europako Estatu guztiak gehiago arduratu da bere mugetaz ez eta jendetaz mugak, mugak nahi intuen zein du, ez utzi sartzen, okupatzeko hori jendetaz. Eh? Zeren eh, launtza jendiak dira. Eh? Beraz, eh, jaanik eh, behar ziren erostuko eh, laundu alde batetik errezeitzuten erresuma horiek, eta gerla ondoan dien erresumak eta errezeitzen duzunak lehen ieslariak gehienak pobria dira. Ez dira beratxak. Eh? Han ondo hartan dira, Sudanen eta Liban eta Turki eta E, eh beraz, hoi behar dira laundu, lehenik e, diru aldetik, biztan da. bigira, Europa agarazita lagundu untxarra zaitzen. Eta bigarren gauza, eh, behar zeiote, e, atera bide bat, normala eman. Eran haitu, e, behar diren paperekin, behizan da aterbe gauza materialekin, menen gero ere, atera bide honekin, eta atera bide zainduak ez badia telebide zainduak gertatu dira mafian artian, eta hartan dira gero barkotan eh, sartzen, hiltzen da historio, eta nik ez dutu eh, normalatxe baiten, Europa hortaz da din okupa. Eh? Beaz, eh, ara, gure txia dinta, <laughs> gero beste problema eta gero sartzen da aniz politika historio, baina haste hastetik nik atxe bitutena, uh, nahiz eta Merkelek erakutsi duen nahiz ura aniz zeitu, me ustot hastean ez duten iten, ez duten egin, ez duten eiten behar dela, okupatu gehiago jendetaz ez eta mugetaz. Hau istantean, eh, eta goize ere itza emanen diogu, benen lehenik, eh, maia eh, berriz ere zurekin, horra, ipatu dugu, ba, estaduen aldetik eta estaduen erabakiak, eta ze, zer diren eta zer izan behar ditaiken politika e-, egoki bat, jenden ikus moldeare bada, nola ikusten duzu, prezeski, jenden agera eta jardokitzea? Badira denetarik nire ustez, bada publikoan ez ezagutza handian jendeek ez dute uh, errealitatea ezagutzen, eta justu gure lana da sensibilizazioa publiko zabala, eta badira horre iritzi anitz. Eh, gu hor gira erakusteko emigranteak, justu migranteak direla, Xantza bat guretzat, xantza bat kulturalki, xantza bat ekonomikoki eta xantzen bat ere elkar bizitzarako. Eraz, lehenik hautsi aurre iritziak, zeret jendeek anitzetan ez dute ezagutzen, eta guk ikusten dugu, uh, jende horiek ahuditziak ditu zenak aldatzen direla, nola zbait, esplikatzen zaierari. Gero baditu zubeti e, eh, uh, inkondizionalak eta eskuin motorekoak, hoien uh, ideien kontra, uh, oberena da justu... Uh, eran eh, nahi dut eh, erriaren podereak, ba, eta ez ditugu aldatuko, baina eh, guk gehiengoa osatu behar dugu. Gero badira, ere, alde direnak espalitik eta hemen, bertan eskualerian espalitik, bada errefusatuei ahera ona egiteko ohitura. Haipa eh, Aipa dezagun, eh, republikanoak, eh, oita maseieko gerlatik, etorzen zirenak gero ona izan dira, biztan da, justu akapamenduak eta baina populakuntzaren parte batek ez du nartu eta ahera ona egin, egin zaie ere. Eras, eh, nik uh, esperantza dut justu gure lana baita, justu konsientizatza lehena, le, le, jendea barkatu, eta eta ere sensibilizatzea, badugula elgarrekin anitz egiteko, eta erigila justu pentsatzen uh, ekintza mota batzu ikusteko nola laguntzen alditugun uh, hemen eskualerian bertan uh, aldiren kaliko refusatuak, baina ere, oitarazten dut, badirela elkarteak, hemen aspalditik uh, uh, laguntzen dituztenak, alo ez oiek, jaipatzen direnak, ez utre edo, edo siriatik heldu diren jendeak, baina eh, egunero hemen badira, batzu, beste nazionalitate batzu dituztenak, ez direnak justu zideatik eldu edo gaur egun diren konfliktuetatik uh, den ateratzen den egoera pariatzen duten jenda, ma beste batzu, beste erietatik, oiek ere eh, bizi dituzte hainbat drama eta uh, uh, ez dugu, uh, nire ustez importantena da, jakita edo zeinek baduela gaur egun bizio behagoa kaiteko eskubidea. Hala, mil esker amaia, artetik erreiteko, beraz, eh, informazio publiko bat ere antolatzen duzuen elkarteak, eh, hori hilaite eh, un, unen emezortzian, beraz, ondoko hastian, ratxaldeko zazpiontan usteitzen, lapurdi gelan, beraz, bilkura irekia izanen dena. Goizeder taberna, beraz, ratxalde hon, zuere gurekin zira telefonoz, gai hori buruz, zer iritzi duzu, nola ikusten dituzu, bai alde batetik hartuak izan diren erabakiak, eta eta e, senditzen diren eta neortzen diren e, eh, jardokitziako jenden aldetik edo beste. Bai, atxaldun. Bon, beraz, eh, aipatzen zinen bezala arazo horren aintzinean ba, kaleko e, jende kalen elkartu den jende kopuru handi horren egoeraren aintzinean kudeak eta ezak edo kudeak eta txarrak du Eh, ba, erreakzio negatiboa sortzen. Eh? Eta e, erakundeek beste manera batez kudatzen badute e, olako egoera, e, osasun mailan, ba, e, jende hori aterpetzeko moldean, eta pixkanaka ba, bizi arruntago batean sartzeko maneran, ba, pentsatzut, e, populakuntzak beste maneratez erreakzionatuko lukela eta hor ikusten da e, orain arte denbora initz iraunduela e, kaleko mm, jende metak eta horrek eta arazoak sortu dituela orain arte dutela behar dena egin e, baldintza oso txarritan atxiki dituztela eta gizeskubidak urratuz Eta orain uh, gaitza hain den agirikoa, hain den eh, jasan gaitza, justuki ikuspegi batetik, eh, batzuen batzen ikuspegitik, eta gero ere ba, Europa mailan ematen diren uh, politiken eraginez, ba, gobernuak erabaki bat hartu bertzuen, hauteskundeak direla eta. Ez da baitez ezpada uh, epe luzekrako konponbide egokia, jende horiek oso gutxi gukango baitu baititu eh, paperak beraz eh, uste dut eh, hor ikusi dugu baigorrin harrera harrera bat egukia eginez jendeak ba, onartzen aldituela herritarrek onartzen aldituztela pixkanaka er, urruneko herrietatik etorritako jendeak informazio emanez, eh, ongi, eh, ongi esplikatuz eh, nundik heldu diren, nortzu diren, eta esperientziak trukatuz. Uztut, eh, Ipar Euskal Herrian, eh, ba, esperientzia hori bizi izan dugula, eta beste maneratez ikusten aldela ba, dosier edo arazo ez aipatzeko. Mhm. Eguzki, itz bata? Bai, bai, eh, iru laburki. Bai. kalen konzentratuta diren pertsona asko, dira bai erfusiatuak eta bai eh, imigranteak, zeinen helburua den, kasu gehien txuenetan, erresuma batura joatea, bai. eta eh, nola erresuma batua ezten xoen azken fina muga hor kokatzen da, eta hor pilaketa fenomenoak ere gertatu iten dira, E, eta e, errefusiatu edo da emigrante hoien helburua da, erresuma bat joatea, edo eta e, familiarrak behituzelako, edo lana e, atxamaiteko errestasun gehiago dituzelako. Bigarren puntua gogoratu da, Europar batasunak eta bereziki Alemaniak Turkiarekin negoziatu duela akordio bat, preseski Turkiak mantendu ditzan errefusiatuak bere lurretan eta ez daite zen Batasunera etorri. Eta horren truke, ba, diru kopuru eh, nahiko importante bat eman dio Europa Batasunak, eta orduan, zentzuretan ikusten da badela eh, jarrera nahiko eh, ziniko bat Europar Batasunen aldetik, ba, zutretatu egiten du azken finean arazua eta e, galde egiten dio azken finean Turkiari hori lan zikin hori bere gain eh, hartu dezan, eta horren kontrapartidan eh, ba, Erdoganen gobernuak izugarrezko ba, represioa garatzen du kurduen kontra, eta bar, hori ere kontuan hartzeko elementua da. Eta hirugarren elementua eh, ikusten dena Europar batasuna, batasuneko herri askotan, bereziki ba, e, Hungrian, Austrian, Alemanian, nola ba, errefusatze jarrerak badiren, e, eskuin muturrak izugarrezko gorak ezagutu duen, askide ikuste azken hauteskunde presidenzialetan eskuin muturreko e, eh, autagaia ia presidente bilakatuko dela, eta errepikatuko dira hauteskunde eta posibilitatea aurrengoan ba, eh, bertako presidente eskuin muturreko izatea, ikusten da Hungrian orbanek zerrenako indarra duen eta referendum ba antolatu izan da, eta parte hartu dutenen euneko laroite mezortziak ba, e, ez du bat egin Europar Batasunak e, adostutako akordioarekin, alegia ikusten da Europar Batasuneko herritarren e, partetik badirela oso jarrera ezkorrak eta eskuin muturrak inoiz baino indargiago duela. Bai, dani, azken oaga, bai. Bai, markatu, eh? Bai, bai, bai. Eh, egia da, zumeit, eh, erresuma bat diela Europan, eh, ez du nahi, errefutatzea dutenak, horre, Europak baditu bere araudiak, ere erreklak, eh? eh Behuzurek launtza zeitenako adorzira, eta gero Badaik ebaki bat hartu den artian, berda ere partikatu. Hoi behar dute, gure agintariek eh, deneri urekta hazi, dena da, edo deus. Eh? Ez da kehar, oberena eta utzi bestendako deus. Beraz, nik postura ez dut bizikuntza urektzen, eh? Ba, baina gertatzen dena da, eh, oiek, akumulatzen dituzte refusiatuan hitz, eta Europar batasunak oso laguntza gutxi eskaintzen die. Arteko, haibatzen hori ostion, berzia laundu, eh, lehen erresumak, aranola, Grezia, Italia eta Hungria, oik biltzen dituzte denak, eta ho bildu dituzte arteko gehienek, eta hoi behar dira diru aldetik laundu, eh, jende atxitzen, eta gero paperen eiten, eta ez da utzi behar sehila eta sortzi hilate paperen eiteko, edo baute, eh, eta gero baute sartu. Eh, hortan, eh, utxa egin dugu ere, gehoi da, ez dela behar uh, eh, arribatu jendeak errefusatu arte, zenta hori uh, ez da ona izanen, behar behar da espikatu eta espikatu uh, eh, jendeari, baina ez, da, ez da bortxaka izan behar. Bistan da bortxaka bali da, uh, aterako dira, gero beste alderdi batzu nun uh, populistak, nun uh, denak botakatuzten kanporat, eta badakio noa joan ginen gero. Bai, Dominika? ene ustez, uh, beldur bat ditenda, da, ez bai dugu markatu <clears throat> ez baitugu uh, Europa um, senditzen da afera untan uh, eh, erri bakotsak uh, bere aldean e, entxeatzen da zaitik eta Hene ustez, jendeak ez dute pentsatzen eh, estatu bakar bat eh, zait egiten aldela. Hene eh, ustez, eh, galde bat pausatzen da, Europa eh, erakuntzari. Eh, politika egiten alin, ba, Behortako behar da, ere, estatuek beharte gero ados jarri eta araudi hori segitu, espalinote segitzen, gero zaila da, gero bai. eh, aplikaraztia. Proposatzen dauzet beste gai batetara pasatzea, segur uh, baditeikela hor, lehen gai horren inguruan horrein bate sakonago baten egiteko gaia. Be, aktualitatean ere izan dugu, hor aste hauetan uh, zeta akordioa Europa eta Kanadaren artean, e, izenpetua izan dela. Azkenian errandut, zeren eta gora bera frango izan dira luze izan da eta bera, hor bost edo sei urte iran baitu, eta azken uh, aste hauetan ere, hor ikusi dugu, eh, Europako beraz walonek uh, eh, errefusatu dutela, uh, lehen momentu batean, eta gero, bon, iduriz traktazio batzu izan dira, eta gero onartua izan da, gurekin dugu ere iker erizalde, hor endaiako autetxia, eta endaian preseski taftaren kontrako uh, itzarmenat sinatu hartu zinuten, eh, eta zeta eta tafta ari beretik heldu baitira, akordioa batak Kanada bestia Ipar Amerikarekin, orduan eh, zuek e, eh, prezeski, moen daiatik, eta itzamen hori e, izen eta nola, nola bizi izan duzue, e, zeta akordio horren izenbetzea? Be, bizi, uh, gaizki bizi izan dugu, nahiz eta hori ez den guztiz uh, uh, onartua izan, eh? oraindik berda estatu bakotxaren eh, parlamentutik pasarazi. Beraz, hortan, eh, hortan bada kampaina bat, eramana dena, momentu hontan eh, diputatu egin galdegiteko horren kontra aritzea. Gero, bon, momentu batean, pentsatzen ginoen atzera botatua izanen zela, Ualoniko parlamentua horren kontra gertu baitzen, baina, ala, presiopean, presiopean ezarriak eh, izan dira, eta azkenean eh, bat egin dute akordio horrekin. Uh, eh, itzarmenarekin lotua, lotua diren puntu batzuk uh, irabaziz, baina anex, uh, anex delako hoietan. Uh, ala guretzat ez da, ez da aski, uh, endaiak tafta eta beraz zetak kontra uh, agertzena, endaiako herria, Eh, hortarat e, e, izendatu genuen gure herria eta kanpoko herria aipatu duzun bezala. Ados, mil esker, beraz, Iker Elizalde, beraz, uh, zure lekukutasuna emaiteagatik. Uh, Dani, uh, ikusi zitut hor pixka bat uh, buria mugitzen erreiten olarik zentat eta tafta berdintzu edo bide beretik, ez duzu uste, bide beretik duatzila, bi uh, akordi Ba, ba, ba, nizoren kontra, pixka mail diferenteko dira, lehena jozu, zenta, bon, zeta berda emiteko gauza bere bere tokian, Eh, Kanada eh, erresuma oso handia da, bai. baina oita emezortzi milion jende ditu. Europak boste eta amar milion. Mhm. Ameriketak taftak baditu iruen eta oita amar milion. Ez da bate, nivel bereko, eh, nahi oso. Kanada erresuma handia da, baina jende guti du alaberan, eh? Naiz eta gure ahemanak oso azkeja diren, eh? aniz gauza egiten da, eta eh, Kanada ira investitzen asko, eta Europak egiten duan iz. Ez, nik nautara ezan, bakarrik da, gauza anitzetan bezala, baso hori da erdi beti eta erdi utxa. Eh? Beraz, badia gauzak, eh, ene ustez, oso ona dienak, eh, ekonomian dako, oso onak direnak, lan sortzeko, eta hemen inpresakagun impresak eta azkartzeko, eta historio. Er nahi du, normalki, lehen akordioa da, hola, Europakin beste resuma batek, eh? Uh, orokorki, eh? beraz... Egiazki, errete alde honak badiela, bai. lanposten sortzeko, egia da, oda ez dakit mahi ere zartzen aldirea, baina Amerika eta eh, Mexika eta Ego Amerikain artian ere izan ziren akordioak, eh, eta errantzen sekulako lanpostu Eh, eta bai. andan <clears throat> zela, baina ondorioa ez da hori izan. Una zu bukatzea eta ez bai. dute gana, nahi gauza hona dela, eh? nahi gauza, nahi Ba, ba, alde honak zoin ikusteko. Ba, ba, ba, nahi gauza, eh? ba, ba, da ondiak iteko, eh, impresa dako, eh, nahi du Kanadako merkatuak idekik odiela, eta nahi tatsak eh, joan handiela nahi gauza, eh? uste hau, eh, juta eh, noi miliak aheman badiela, eta Kanada, eta Europan ahtian, ez da, deusale da, Uh, gero, uh, eh, badira gauza txarrak ere, eta bereziki, uh, eh, jara nola, laborantxa munduan. Lehen, gauza, uh, nik handut, Kanada, uh, jende aldetik ipia da, oita amezortzi miliun, gu boste honta hamar miliun Europan. Baina, amerikanoak oso lotua dira Kanadakin. Neok ez duerten, uh, uh, eta Ameriketako, Estatu Unitako uh, ez dila sartuko filial batzuekin Kanadan, da handik, zetaren goztuz Europakin harremanetan. Hala, eh, gazu, badia gauza kasu inberdinak asko, eh. Guetako txarra dana, badira bizpahiru gauza txarra dana, bereziki, eh, bereziki labantxa munduan, eh, bereziki labantxa munduan, eh, guk, eta bereziki eskolegian, eh, labantxa tipia bituko, instantian aipatuko dugu, zehoraz ere, eh, gure eh, eta gure mozkinak laborantxari lotua dina gure nortasunari lotua dira, nahi Eta Kanadak ez du laborantxa ondirik, baina eh, amerikano da, eh, eta bereziki haragi munduan eta historio, ez beldu eta irakortu dut, eh, gu baituko, ez dakit, boste honta iuta noi, uste dut frantzian, eta egun bat, egun eh, eta behoita amar bat bezik ezta behiratu izanen. Beaz, uh, eh, hortan, iziarriko beldua emiten du horrek biztan dena. Eh? Ta bigarren gauza, merkatuak badirarik badira beti hauziak. Eh? Ta hauzioik nahi zuzten saharazi eh, tribunal zibilian. Nahi Ta ualoniak hortan errazen izan du, isutitu da, eta errandu ez. Eh, pasatuko da, edo tribunal, ez da normalki egalatzen dute, pasatzen tribunal uh, eh, Europaren, Europaren. Zendako, ze egen nahi du horrek. Egen horrek eh, behar dela kasuman, zeta behitu zu sozietateak bai Kanadan amiketan, uh, eh, Monsanto horako atzu, estadoa baino azkarra hobitira Eta beraz, kasuan behar da, eh, zeiten denoikin. Eh? Hara, beraz, basua, ez dut, eh, hitz guzien hartu nahi, erdi beti eta erdi utxa, seurase impresa industrialen dako eta traue publikoin dako, bada merkatu animalia. Baina, eh, guk ere, gure bizimodua, gure eh, araudiak erreglak eta laborantxa munduan, eta hortan, iziarri lan Dominika? Bai, hori xera, eh, problema, zenta, bon, behar dugu eh, beste resumekin uh, akordioak ukan eta, eta komerzioa egin. Baina uh, eh, iduritzen uh, <clears throat> akordio eietan, zeta edo tafta, kanpoko en, kampoko entrepresak uh, posible, eiendako posible izanen da, ez da du batek lege bat hartzen duela tabakoen kontra edo e, ogm kontra, e, posible izanen da, tribulanen, tribulanen antzinerat e, eraman, estatua eraman, e, e, erabaki hori kentzeko. E, hori e, e, biziki lan da. Mm -hmm. Bai, eguzki urteaga, eh, hor, prezeski ba, ziren hor araudi horien inguruan eta jangura raundiak, eh, OGM aipatua baita, OGM e, eh, sailean, prezeski, eta ara, e, Ipar Ameriketan eh, hein handian egiten diren emeri eta bon, irrisku horiek besteak beste ipatzen dira. Hau bai. zen onduan. Ikusten badugu bai eh, zeta eta bai tete iperen kasuan, hiru arazo nagusi planteatzen dira. Bata da, printzipioa da, uh, ba, merkataritza harremanak garatzea, eta orduan hori albidetzeko, bai zergak eta arantzelak batez ere gutxitzea. Eh? Orduan, Arazoa zen da, horrek batez ere mesede egiten diola, enpresa hundiei, multinazionalei, e, lehiakorrak direnak esportatu alizateko eta bar, eta horrik usi behar da, indarremana zer lanako den, e, eh, estadu batuekin akordio batera iritsi izan balitz, ba, kaltegarria izango zen Europaren zako, estadu eh, batuetako enpresak indartsuago direlako, orduan, erregulazioa gutxitzen delarik, horrek beti mesede egiten dio indartsuena den sektoreari, enpresari, herriari, ez? Hori alde batetik, bigarren... arazoa da, arau amankomunena, komunena, eh, alegia normatibak, normak amankomundu komundu egiten dira. Eh, eta eman komuntzen dira e, eh, inguru giroari daukionez, eh, osasun publikoari daukionez, alor sozialean ere maila batean, eta normalki e, aman komuntzen direlarik arauak berantza aman komuntzen dira. eta hoz hemen kantuan edo beste e, e, arazo e, sektore batzuen inguruan, hori ikusten da, arazoak planteatu ditzakela, zeren Europar batasunaren arauak normalki restriktiboakoak dira, esigenteagoak dira, estatu batuetan aplikatzen diren, edota Kanadan aplikatzen diren arau eh, sanitarioak baino. Eh? Eta eh, horrek osasun publikoaren ikuspundutik eta inguru giroaren aldetik ere arazo bat planteatu egiten du. Eta hiru hirugarren problema da lehen komentatu izan duzuna eta da tribunal arbitralena. Eh? Alegia eh, hor aurre ikusten dena da, azken finean gatazka bat badelarik multinazional baten artean eta herri baten artean, hor tribunal pribatu batuk batek azken finean arautu eta e, ebatzi egiten duena. Orduan, Waloniako e, gobernu herri joerlanak eskatu duena da, preseski, tribunal ordinarioek e, hori epetu dezaten eta ez tribunal e, pribatuek. Eta hor, Waloniak lortu duena da, e, horri alde interpretatibo bat gehitzeak akordioari. Alegia, akordioaren edukia ez taldatzen, gehitzen zaiona da horri alde interpretatibo bat. Eh? Besteak beste, eh, iru elementu hile kontuan hartuz. Nere zalantza da eh, horri eh, alde interpretatibo horrek ze balio juridiko duen. Eh? Ikusi beharko da, zeren lehen, komentatu izan den bezala, momentuz Europar Batasunak eta eh, Kanadako gobernuak akordio hori sinatu dute, baina hori berretxi behar dute Europar Batasuneko eh, ba, legebiltzar guztiek gehi hainbat eh, eskualdeko legebiltzarrek besteak beste, beste Gualenuniakoak, eta Europako beste e, ba, e, regionalek. Orduan, horrendikan ez da egina. Eh? Baina edozein kasutan akordio horrek zalantza eh, importanteak sortzen ditu, lehen aipatu duzu adibidez, ba, e, estatu batuak eta e, e, Mexikoak zer nolako akordio lortu dituzten, iragartzen zuten azkunde ekonomikoa e, bermatuko zuela, e, aberastasuna sortuko zuela, mm. enplegoak sortuko zituela, balantzea egiten delarik hartzen gira, ez dela horrela sektore batzuentzako eta enpresa batzuentzako oso mesedegarria izan da, baina konputo globalean ikusten da, azken finean, ba, eh, alde negatibo gehiago dituela, alde positibo baino. Goizalder taberna, zure iritxea, gai hori buruz, eta ezote eh, atea idekia, orai, tafta, ere, akordioa, izenpetua izan dadin, edo onartua izan dadin. Bo, be, ikusi dugun bezala, e, akordio horrek urratxo bat e, adirazten du e, e, Europa eta e, Atlantikoaren bestaldeko herrialdeen arteko merkatu ba, ireki bati buruz eta e, logikoa den bezala pen, ba, e, pentsatzen alda e, etorkizunean beste urrats batzuk izaten aldirela jakinik eta e, hori guzia antolatzen dela, e, pizu bat, piz, pizu esanguratxo bat, e, esanguratxo izateko, e, Txina eta Indiaren aintzinean, e, leian baitira, e, herri hori guziak, e, ba, ekialdeko e, erresumekin. Eta hor ikusten dugu, leia handia dela, e, horrek erra nahi du, e, uh, produktiboagoak izan ikutela utela, e, berritzaileagoak, uh, prezioa palagoak, eta horrek gizarte eredu bat sortzen du, uh, ez talka iten duena, ba, beste gizarte eredu batzuk, edo beste antolaketa mane, antolatzeko manera batzuk bultatzen dituzten uh, ba, eskualde edo eragile ekonomiko edo, edo bestekin eta pentsatzut ba, mm, noski Ipar Euskal eh, eta Euskal Herrian orokorrean diren uh, ekimenak, ba ez dira, ba ez bada, eh, zentzu horretan joiten, logika horretan joiten, eta ba hori, talka egiten du, eta ea noiz arte, uh, merkatu liberalizatu horrek, uzten duen, ba, beste mota batetako ekoizpenak egiten, beste manera batez antolatzen ekonomia eta, eta gizartea jendeak babestuz, eh, enpleguetan, eta ara, beraz, arrisku handiena hor ikusten da. E, mundu mailan gertatzen den horrek, ze ondori izango duen eh, jendeen eta lurraldeen gana. Milesker goizeder eta bon, pasatuko gira beste gehi batetara. Aipatu dut astapenian eta laburantxa sailean ere eta rangurak badirela. Ez da, eh, biztan dena, e, problema huri tipia delakotz, behinan demora e, eh, ertitzen ari baitzauku. Beraz, pasatuko gira laugarren gaierat, ego eskolegiko gobernuaren sortzearen ingurukoa eta beste gaia aldiz, pentsatzen dut, beste aldi batez, eta demora gehiago hartuz, ere, eh, dugula, merexi baitu. Ego eskualegian gobernua osatzeko tan dela, eta, bon, joan den aldian ere, hasi ginen, aipatzen, hautezkundiak izan berri baitziren, eta eh, hor, eh, gobernu berria beren inguruan muntatuko ote den duriluke sozialistak hobitzen ari direla eta ea ene astapeneko galdea zen ea posible ikusten zenez eta abertzalen arteko eta gobernu berri baten muntatzia e, eh, bon, hor jadanik arrapostu parte bat bederen e, emana emana zaukun, eta azken erabakia ezten hartua, dani e, zer diozu, odeon zupiskat betik ere hobin baita iritsira eh, momentu batez pentsatzen altzen preseski hor eh, eh, eskualerian berian abertzalen artean zerbait montatzen altzela e, zer iduritzen zauzu posibilita oreino ez akordio hori ja eh, da PNV eta sozialisten artean Nik uste dut, Peru eta zoi bon, bide honian dela uste dut, ez dut gehioko xeetasunik, baina gero eh, EH Bildu eta PNB-en artean, eh, nik bentsu dut eh, ez dela izan akordio orokorik. Baina izan den dira, eh, akordio puntualak. Eh? Zeren dako, bon, lehenik, eh, bo, ahemanak sortu dira, eh? sortu dira, eta ari dira ahemanetan, eta bada bi eh, talde bat dira gainean ari direnak hortan, eh? galderak batek bestiak erantzula historio, hor ze bildu dira uste dut eh, berriz talde hori eta uh, uste dut, eh, behinan nuen, bo, EH Bildu bera, da, uh, talde bat, nun anitz zanzibilitate baden. Mm -hmm. Orokorki. ez dut behar uste, bere esate dut ere, biskat, ez dela derak ados gauza guzitan. Eh? Bereziki, eta oartu gira ere, kampaina denboran, uh, inigok, biskabat, aipatu dolarik, arek nahi zuela lehenik ekonomia butzatu, gero elgarbizitza bizitza eta bakea, eta gero otogobernua. Eta otogobernua eren dako, erarik, otogobernua azkartzeko, haren ideia zela, talde guziekin, zantzibidote guziekin, egitea akordio bat. Eta horrean, horrein eh, ez arrasuntza, eta ben ikusirik, eh, maialen eh, ni eh, eh, lehen dakari zurekin izan nahi, zo hori iten duzu. Eta inigok segidan galatzen, Zu noren izenia mintzo zira, zu, zirazu, ehatxibildu nizenia, nara ez ez ene izenean. Ha, ez da bat, eberdin. Eh? eh Beraz, uste dut nik berriz egiteko, uh, akordio... Ba, tendentzia desberdinak uh, eh, alderde ere badira, funtsan. Pentsatzen dut PNV ere badiela. Ba, gero, baki bat hartu uste, bai, bai. inigo kere duen, bere programa hasi duen bezala, eh? gero, ez da du alduena, arek ere. <laughs> Baina uste dut uh, izanentila ere behar atropatzen naiz, eh? Seugaz ere akordio puntualak, eta bereziki elgar bizitza eta bakearen gainean, eta otogobernu azkartzeko. Eguzki urteaga, nola ikusten duzu, Prezeski, bilakaera hori hor hauteskundetik landa iragan diren azken aste hauek erakusten dagutena? gau elektoralean bertan e, eh, PNVek adierazi zuen bere helburua zela bi negoziak eta paralelo eramaitea. Bata zen investidura eta gobernagarritasuna bermatzea alderri sozialistarekin eta bestea zen herri e, proiektuen inguruan, eta horra ipatu izan da bai autogobernua, bai elkarbizitza eta pakea, ba, besteak beste EH Bildurekin, eta baita beste alderdi batzuekin ere adostu alizatea. izatea e, kontua da eh, gau elektoraletik landa gero e, eh, eskaino aldaketa bat izan zen Bizkaian eh, e, PNU-etik EH e Bildura pasazena. Eta horrek koordinadak maila batean aldatu egiten ditu, zeren PNV gehi alderri sozialistak ez du gehiengo absoluturik eta e, eserleku bat falta zaio. Orduan hori e, eh, aurre kontuak aurrera emateko eta lege proiektuak aurrera emateko, eh, arazo bat da. Horrek esan nahi du azken finean PNVek hirugarren sozio bat behar duela eta horra dutatu harko du edo EH Bildu edo eta PP den eh, kasuen arabera, eh, aukerak, ez di kontutan izanik, Podemosek, ba, erranduela, bera oposizioan kokatzen zela, eta etzuela, eh, ez bazen oso akordio puntualetan, etzuela bertan eh, nahi izan. E, horrek e, ze agerien e, uzten du, ba, e, alderdi abertzaleak azken finean ez dutela interes elektoral haundirik e, bien arteko koalizio bat osatzeko, eta esplikatzen du zerratik eh, PNV-ek bere kanpainan zehar, bere estrategia guztia eh, artikulatu du, transversalitatean eh, moderazioan, eh, eta eh, eh, berak nahi izan duena da, azken finean, ba, erakutsi, ba, eh, malgutasun bat, ba, zuela gobernatzuerak orduan, eta horrek aukera eman dio, bere hautez gain, beste alderdi batzuen gandik ere, ba, botoak jasotzeko bai EH Bildutik, bai Alderri Sozialistatik, bai eta PPtik ere bai. Eta orduan, e, EH, eh, eh Bildurekin akordio bat eh, lotuko balu, oso loteslea izango litzatekena eta e, koalizio gobernuarena, ba, hauteslego periferiko hori galduko luke, eta hori PNV horren konstientea da. Baina beste aldetik ikusten badugu EH Bilduren aldetik, emezortzi garren eskainu hori lortzeak aukera ematen dio azken finan zentralitate bat eskuratzeko. Eta orduan, paktoak egiteko bai PNV-rekin zuzenean, baina baita ere PNV-rekin eta Podemosekin, eta bai ezkerreko paktu bat e, egitea Podemosekin eta e, pesoerekin. Eh? E, e, gizarte politikak e, garatu alizateko. Eta horrek erakusten du. Podemos eta PNV-rekin nekez, eta jadani Podemos eka gana du. Ez baina, erabakitze eskubidearen inguruan bai adibidez. Ados. Bai, eh? Ja, eh. izan daiteke bai. autogobernuaren inguruan izan daiteke pakto bat PNV-a EH, eh bildu, Au, eh, erabakitze eskubidearen inguruan izan daiteke pakto bat EH e bildu pnv Podemos, eta gizarte politika garatzeko izan daiteke pakto bat EH Bildu Podemos eta Alderri Sozialista. Eta orduan hori saiesteko ebitatzeko azken finean aurreko legislaturan gertatu zen bezala etxe bizitzaren legearen inguruan alegia oposizioko alderdiek gehiengoa lortuz lege bat onartaraztea go, e, Eusko Jarlaritzaren borontatearen kontra, Segurazki pnv ren tentazioa izan daiteke eh, koalizio gobernu bat osatzea alderdi sozialistarekin. <clears throat> Bi arrazoien gatik alde batetik eh, harremana lotzen duelako eta beste aldetik ebitatzen duelako ezkerreko frente bat sortzea eh, bere kontroletik kanpo. Eh, eta orduan badirudi negoziaketak bide horretatik doazela. Ikusiko da zein izango den emaitza. Ne eh, ustez akordio batera iritsiko dira eh, bi alderdien interesa baita eta PNVren interesa da bereziki alde batetik investidura hormatzen duelako eta gobernagarritasunaren zati handi bat. Eta horrek gaitzen badiogu alderri sozialista oso e, atera dela hauteskunde hauetatik, goratu behar da, duela sortzi urte, oita bost eskaino zituela. Duela la urte amasei, eta gaur egun behatzi ditu. Alegia, ia alderdi marginal batean e, eh, eh, birakatzen ari da. Eta orduan, e, e, erentzako horrelako alderdi batekin akordio batera iristea oso komodoa da, azken finean oso alderdi ahula delako, eta orduan kontrapartidak esegitzerako orduan, ba, ez iziolako baldintza asko ezarriko. Horri gaitzen badiogu e, eh, PNV-ek eta PES-ek akordioak dituztela bai udaletxe askotan eta diputazioetan, nire ustez e, boleto guztiak batuak daude azken finean akordio batera iritsi daitezen. Baina ez da nahikoa izango eskaino bat falta zeielako. Dominika, Dominika Zureti, nola ikusten dituzu horrengo aldean gertatzen diren traktazio horiek, eta, eta ikusten duzia ea, gauza horrek ondoriorik ere ukaiten halko duenez hemen ipar aldearen Bai, ez dut eh, hori uh, uh, biziki baina uh, eh, ipar aldetik eh, ene uh, ustez eta ikustian uh, joan den uh, joa den haste burun arrestatziak izan direlaik, Eh, galdea pasatzen da behar dugu uh, ere, ekonomia mailan uh, zait uh, uh, martxan ezari eta ondo, ondo jorak badida uh, bestale, igualean eta hemen ere eta uh, behar dugu ere bake bat eraiki eta um, hori egiten alda bakarrik uh, elgarrekin uh, eh, mintazen badin bagida, zenta provokazioak bi estatuen uh, eh, partez, eta um, entxeatzen, ene ustez uh, entxeatzen dira abertzaleak partikatzea. eta behar dugu elgarrekin erantzun uh, aman komun bat atseman bakia eragitzeko. Bai, zaude, eta goizeder taberna ere gurekin baitugu, telefonan goizeder zure ikus moldea ere eh, nahi nuke ukan hor, eta azken aste izan diren uh, eh, eh, antxina menduen antxinean, ego eskualegian, gobernua sortzeari buruza. Boa, gauza iniz, erranak izan dira, nik uh, errangon duke, testu inguruak uh, erraten duela, badirela Mm, nire iduriko e, aukerak e, eh, eh, urbiltze puntua bat izateko abertzaleen artean alde batetik e, ikusten baitugu e, peperen gobernuak zer ekarri duen azken urteetan e, Madriden eta horri ikusi dugu e, ba, e, egiten ziren legea zonbaitzu, hainitz, e, eh, hau konstituziolarera igurtzen zuela gobernuak, errekurtsuak egiten zituela, eta beraz eta, eta ez dituela baita da, Eaek e, oraindik e, eskuratu ez dituen almenak e, e, pasarazi Eaeri eman. Beraz, eh, alde urtatik ikusten dugu, ba, PNV ez duela tentazioa ondirik izango, iduriz eh, Madrideri begiratzeko, eh, ba, estatutu edo eskumen edo bon, e, gai instituzionalen inguruan. Eta bestetik ikusi ginoen ibarretxeren planaren garaian, e, ezkerra bertzalea eta PNV ados jartzen aldirela oinarri batzuen gainan, puntu batzuen gainan behintzat. Eh, eta gero behar da noski, ba, trukak eta eh, gehiago eh, iristeko adostasun handiago batetara. E, hortan, ziurazki EH Bilduk e, e, lehen baino indar gehiago izango du, eta ea ikusiko zer ekartzen alduen, baina segur dena da e, gobernua ez dutela abertzele eh, guztien artean eh, osatuko. Dani, uste hon, eta hey. Bai. gehitu nahi zinuen zerbait hor... Uh, ez orokorki nahi nuke akordio horren eta e, bigauza erran lehenik izan dira akordioak e, aitzineko urtetan, azken urtetan, EH Bildu eta PNB artean udaleri buruz. Hori da, lehen akordio izan dena, ene gogoan mm. orokorki izan dena, eh? Beraz, ostian arte noen, puntualiki izan entziren eustez ustez akordioak, ala nola bake bizitza eta uh, eh, elgar bizitza bakearen gainean, baita ere autogobernu azkartzearen gainean. Horokorki egin nahi nukena, uste dut, eta ageri da, ageri zen, kampaina denboran, eta gero ere, eh, ez dira uh, eh, ritmo berean, e PNB eta EH Bildu, uste Uh, inigok uh, beti jandu kampaina denboran eta andoni ah, hortu zarek ere lehen, eh, lehen tasuna miten dute lehenik ekonomiari. nahi dute bere uh, berriz sortu eta berriz askertu krizia pasatu, lana eman ahalduten eri eta hori. Hori maite dute lehen, gai bezala. Bigarren gaia uh, elgar bizitza eta bakea eta iruko iruajena uh, eh, autogobernua eta eh, geroari buruz eh, gure gure geroan gero uh, eta uh, <clears throat> hortan nahi bozu metodoa pixka difenta da PNB-na, eta betitik metodo berdintsua ibiltze dute orai, erra nahi du nahi du, tokiko pnb beti izaten du, gure podorea da lege biltzarean da jaularitzen. Hor gira partido guziak eta gure podorea hor da eta horti behar da partitu, eta horta behar da egin denekin, nahi du, nahi du laik zerbait elgarrekin, hor behar dugu adostu, eta gero joan madrilerat, Europa iseat, hor adostu, Europarat. Eta horta nahi du ahibatu, eta aski egin du, kampaina de ere, doztian nahi batzen duena, adostasuna egin, albez zein largoa, eta albez urruin joan dena, otobekeruan genian, baita ere bake bizitza eta bakearen genian. Beti hori izan du. Eta txibilduk ez du beti, eh, izan izan, gehiona izan du, e, eh, karrikakoa bil, bildu eta manifestaldiak eta hortan zen gehiago, eh, garai hortan zen gehiago nahi duzu. Hara, eta inigok nahi du eh, eskual gobernuak eta pnb bereziki, bakatu PNB-ek erbat eh, nahi du eh, in osatu elkartasumat agintaria guzien artean, podolia duten guzien artean, jaularitzan, eta eh, asamblean. Eh, hortarik, hoi azkartuta, horrekin joan, bai bakea bizitzari, bakean egiterat, eta bai ere eh, eskual eh, gobernu eta podoren azkartzerat madri buruz, ebesteri buruz. Eguzki. Bigauza, bata da, eh, konsensusa eta bostasuna bilatzea gauza baikorra da kontua da e, immobilismoan erortzeko arriskua ere badela ikusten delari gaez produkzio legislatiboa azken e, legealdian amairu lege soilik e, onartu dira eta azken legeak besteak beste udal legea EH Bildurekin e, adostu ostean ez eta bada beste arazo bat ere planteatu den azken bost urteetan eta da gobernu zentralaren berzentralizazio politika ikusten delarik horrendikan hogei eh, eskumen dira transferitu gabeak Gernikako estatutukoak. Gehitzen badiogu eh, hainbat lege rekurrituak izan direla Tribunal Konstituzionalean. E, ikusten durarik kompetentzia inbazioak badirela behin eta berriro, planteatzen den galdera da, zertan geratzen ari den autogobernua. Gauza bera gertatzen den, Nafarroan amazazpi lege ditu rekurrituak izan direnak. Horrek erran nahi du, azken finean, autogobernua baldin bada erabakitzeko almena, era bat murrizten ari dela eta Eusko Jaurlaritza gerozta gehiago hartzen ari da zernako arriskua den eta bost urte pasa dira baina hurrengo gobernua gaur egun PP kosatzen du baina ciudadanosen laguntzarekin eta ciudadanos oso zentralista da eta oso jakobinoa da beraz Iduitzen zait, eh, PNV-en aldetik badela alorretan ingenuidade eh, politiko maila bat. Eh, alegia, ez dira zer datorren eta iduritzen zait, ez dutela jaso duten erasoaren araberako erantzun politiko bat ematen. Eta hori arrisku izan daiteke etorkizunari begira. Hori ikusiko, beraz eh, tenoria joan zauku, ordean debatea beti ilikia da, dena den, eta biztan dena, eh, batzuek nahi zuten oraino erantzuna eman, baina eh, tenoria jintzauku, eta gai horiek ukanen ditugu mainean beste batzu ere, eta aktualitatea johatzeko berriz hori zanen gira, hilabete baten buruan, milesker Dani, Iguzki, Dominika eta Goizeder, eta beste aldi bat arte entzuleak.